Prajem vám pokojné septembrové ráno a aj keď sa to teda nebude počúvať dobre, prichádzam s faktom, ktorý treba prijať. Leto roku 2024 je vo finále. Už počas blížiaceho sa víkendu v podstate vhúpneme do toho tretieho ročného obdobia a všade naokolo bude vládnuť jeseň. Napokon horúce dni sú už aj tak minulosťou. Ochladenie pocítil každý, tú zmenu počasia mnohí aj na vlastnej koži, priamo v domácnosti, čo je z času na čas ten smutnejší kontakt s realitou a prírodou ako takou. A tak si človek povie už len, aby horšie nebolo, lenže medzi nami pobehujú aj takí, čo sa nudia a ich cieľom je spestriť nám to niekedy až neuveriteľnými výmyslami, takže šťastie praje pripraveným, aj keď sa nad tým veľmi často len krúti hlavou, čoho všetkého sú po niektorí vôbec schopní. Je možné, že sa niečoho dočkáme aj dnes, 18. septembra, ktorý si aspoň čiastočne teda rozoberieme práve v nasledujúcich minútach. Vítajte pri Petrolejke. No a nech sa vám aj príjemne počúva z Banskej Bystrice zdraví Peter Kršiak. Execute from Vladivostok. sú fakty, s ktorými nič nenarobíte, len to treba evidovať a rešpektovať. 29 rokov uplynulo od momentu, keď toto bola hudobná novinka a celkom zaujala po odchode e, z kapely Maduar si dvojica MC Riga Barbara začala budovať e, svoj e, vlastný spevník, repertoár. Titulná pesnička albumu You Can Stop nám doznela. Dôvod ukrytý práve v aktuálnom kalendári Erik Aresta, rodák z Rimavskej soboty, si včera 17. septembra pripomenul 53. narodeniny, radený do kolónky e, spevák, DJ, skladateľ. Do týchto troch môže byť, že najčastejšie známy teda nielen zo svojho pôsobenia v tom Maduare, ale asi možno pre niekoho predovšetkým práve v tom tandeme s Barbarou Haščákovou. Tak sme si na to na chvíľočku zaspomínali ten zlom prišiel práve v polovičke 90. rokov, keď sa oddelili od tejto dvojice už aj oficiálne. Hoci to chvíľočku trvalo aj tak nenápadne a začali sa presadzovať práve v tomto tandeme a neskôr ešte prišli aj s dvojkou Second v roku 96. úspech e, nielen na európskom kontinente, ale aj v krajine tzv. vychádzajúceho slnka. Aktuálne Erik by mal byť DJom v Prahe, takže muzika stále na prvom mieste. U nás budú na prvom mieste dnes iné postavičky, keďže to nie je ani pologuľaté jubileum, tak sa obzrieme v takých väčších blokoch, hlavne za dvojicou Jakub Smolík a Tatiana Hubinská. Obe Dve mená si spájame s tým aktuálnejším termínom, 18. septembrom. Jakub má dnes 65. narodeniny. No a v prípade legendy slovenskej hudobnej scény je to o nedožitej 80. Takže je jasné, prečo práve týmto smerom, ale budú tu samozrejme aj pesničky ešte od iných interpretov a v rámci nášho postupného prechádzania z ročníka do ročníka od roku 1960 až po súčasnosť sa dnes zastavíme v roku 2003. Čakajú na nás tri nahrávky z tohto obdobia. V deň, keď si svoj sviatok pripomínajú na Slovensku Eugénie, je to 262. deň aktuálneho kalendára, 104 ešte pred nami. Meno je gréckého pôvodu, významovo ide o urodzenú osobu. V Českej republike je to Krištof. Meno pochádza z gréckého Christophoros, čo by mala byť zloženina slov Christos, čiže olejom mazaný a Ferajen, to by malo byť niečo ako nosiť Meno obľúbené u prvých kresťanov vyjadrovalo symbolicky, že sa Kristus nosí v srdci. História tohto dňa, respektíve jednotlivci, ktorí to mali ako narodeninový dátum, plus tí, ktorí nás v tento deň opúšťali, to je taký ten základný scenár petrolejky ako takej. No a tá druhá pesnička to bude spomienková záležitosť, pretože máme tu aj obdobie keď si svoje narodeniny pripomínal František Nedviet. V jeho prípade to platí o 19. septembrovom dni. Bol ročníkom 1947, spevákom, gitaristom a výraznou postavou v rámci československej a neskôr teda českej country, folkovej a tremskej pesničky. Tie základy hry konkrétne na klavír dostal od svojho detka, stredoškolského učiteľa, krátko to skúšal aj na husličky a ako 10-ročný sa začal učiť hrať na gitaru. Jeho prvou kapelou bola beatová zostava Five Dogs. V nej si dokonca sadol za bicie a stretol sa tam už aj so svojím bratom Honzom Nedviedom, ktorý tiež má v septembri narodeniny, ale to bude na pretrase až v tej nasledujúcej petrolejke Teraz e, od Františka nejaký ten kúsok spomienka, ako mu to spievalo v roku 1990, trošku nám to tu tiež ešte rozjuchá, aj keď úplne iným spôsobom v skladbe, ktorú textoval Jiří Voldán, dal jej názov Pojď devče. Když se blíží, každý vyhlíží, stavních světel rudý svět, kde malá hospůdka je a hudba k tanci hraje, tam vesele si zajdu žít, tam děvče bude, sukence rudé, té srdce roztoulané dá. Hej hola, hej, hej hola, hej, vesele si na ní zavolám poď, buď pojdete, orchestr přístavu lákavě k tanci zní. Pojď, pojď, pojď, pojď, kdož to ví, ta dnešní noc pro nás není ta poslední. Pojď, pojď, pojď, pojď námořník, náručí tvojí chce salce spát. A zítra jen na lásky sen chce spomínat zítra jen na lásky sen chce vzpomínat. Až přijdeš za tmy, přístavu dátky, polivkům řavá ústa svá. Ustří jen měsíc bledý, jak slzách naposledy, mi bílým šátkem zamáváš a širé moři, až západ schoří, se vzpomínkami budu sám. Hej, ho, Vesel si na ní zavolám. Pojď, pojď, pojď, pojď, pojď, devče, orchestr přístavu, lákavě tanci zní. Pojď, pojď, pojď, pojď, kdož to ví, za dnešní noc pro nás není ta poslední. Pojď, pojď, pojď, pojď, námožník, náruči tvojí, chce slavce spát. A zítra je nám sen chce vzpomínat. A zítra jen na lásky sen chce vzpomínat. A my tiež ešte budeme spomínať na tiež ďalšie postavičky, v prípade Františka no dlho to nevydržalo s tou výtovou muzikou, ten prechod e, k folkovej svojho času aj vysvetľoval v jednom z rozhovorov slovami, kdyby se v Lukách pod Medníkem objevil Big Beat, to by se všichni zbláznili, tam leteli všelijaké trampské písničky a to nás formovalo. Takže na počiatku 70. rokov začal vystupovať práve s Brontosaurami, ktorí sa z počiatku teda nazývali Toronto. Tam si zaspievali František aj Honza plus Zdenka Tosková, neskôr Tichotová, keďže sa vydala za zakladateľa Spiritual Quintetu a práve v tejto formácii od 75. aj bratia Nedviedovci so Zdenkou pôsobili a paralelne teda existovali aj tí brontosaury, ktorí si išli trošku inou cestou a v spirituáli začínal aj kontrabasista Dušan Vančura, ktorý hrával svojho času rovnako v brontosauroch. On za ten sa rozhodol potom mm, opustiť e, aj jednu, aj druhú formáciu, začal solovú dráhu, František ho nasledoval v roku 1992. No, bol výraznejším vokalistom, gitaristom, ale aj na základe toho, že Honza nebol z tých, ktorí by si pesničky písali iba pre seba, práve že mal rád hlas svojho brata a preto mu dosť veľkú časť pesničiek pokiaľ išlo o účinkovanie v Brontosauroch aj posúval ako hlavnému interpretovi. No dnes je to teda naozaj len o spomienkach aj na tú legendárnu 50 Honzovú, ktorá sa slávila na Strahové o rok neskôr keď to bolo aj v prípade Františka už v platnosti, tak sa presunuli na Slovensko oslavovať, lebo aj tu boli veľkolepé akcie pri tejto príležitosti Žiaľ teda v prípade Františka už si koncerty nevychutnáme, keďže nám ho zobral 18. júlový deň pred tromi rokmi. Tak toto letí. Budeme ale ešte mať možnosť spomínať aj na iných, konkrétne teda na textára Michala Bukoviča, ktorého nedožité 81. narodeniny si v týchto dňoch pripomíname. 17. septembra konkrétne. Bol textárom, ktorého pesničky spievali mnohí interpreti, či už to bola kapela Rangers, respektíve plavci, bol to Michal Tučný, bol to Karel Gott, ale predovšetkým teda Karel Zich, takže si zaspomíname práve na toto spojenie. Do češtiny pretextoval dokonca až viac ako 130 anglických pesničiek. Tá nasledujúca bude pôvodnou, ktorú si Karel Zich e, sám zhudobnil a napokon aj naspieval. Cesta k tomu vedie cez také tie najvzdialenejšie udalosti, 18. septembra siahneme čisto len po 19. storočí, keď v roku 1809 otvárali budovu opery Royal Opera House v Londýne. V roku 1812, a to môže tiež niekoho potešiť, Moskvu zachvátil obrovský požiar, tri štvrtiny mesta boli zničené, v nenávratne mnohé pamiatky. O dva roky neskôr sa začal mierový kongres vo Viedni, toto je dnes skôr niečo z oblasti science fiction. Bolo to za účasti všetkých európskych štátov, teda okrem Turecka, o novom politickom a teritoriálnom usporiadaní nášho kontinentu. Prijatím tzv. viedenskej zmluvy sa ukončila epocha vojen s revolučným a napoleonským Francúzskom. Na českých gymnáziách e, bola zavedená čeština ako vyučovací jazyk. To sa písal rok 1848, ale aj Slováci boli aktívni. Vypuklo prvé ozbrojené povstanie v moderných dejinách, tzv. septembrové, ktoré trvalo do 28. No a spoločnosť elektrické podniky Královského hlavního města Praha čo bol predchodca dnešného dopravného podniku a v roku 1897 rozbehli prevádzku elektrických tramvají. Takže aj toto môže byť, že dnes budú niektorí mať na pretrase tramvaj, to je to vozidlo, vlak tej dráhy, jazdiaci po kolejniciach a máme to samozrejme aj v Bratislave a iných mestách na Slovensku, ale aktuálne teda je to významné hlavne pre tzv. matičku Stovežatu a jej rodákom bol aj práve prichádzajúci Karel Zich, ktorého si pripomenieme v pesničke s názvom Jednou už sem te získal málem. Jednou už sem te získal málem. nebudeme mať možnosť nájsť v žiadnej, keďže na Karla Zicha môžeme už tiež pekne dlho spomínať, 20 rokov, 13. E, júla 2004 ten aktuálny kalendár aj o prvom takom pologuľatom jubileu už bol, e, keď 10. júna uplynulo už 75 rokov od narodenia tak e, v tejto chvíli ale samozrejme spomienka na Michala Bukoviča predovšetkým, e, ktorý toho urobil samozrejme viac aj pre iných. No, znalosti angličtiny využíval aj na štúdium hudobných nahrávok z oblasti country a rock'n'rollu. Na počiatku 70 rokov písal texty skôr pre amatérské formácie. Až v 73. sa potom stal ako 30-ročný profesionálnym textárom a bol aj pracovníkom produkcie v gramofonovej firme Pantone. Písal ako české, tak aj anglické texty, takže sa výrazne uplatňoval aj na tých exportných tituloch a v 90. rokoch spolupracoval s českým rozhlasom ako autor hudobných programov, bol moderátorom, písal aj scenáre hudobných programov pre českú televíziu a bolo možné e, teda si vypočuť aj texty od e, pravoverných rock'n'rollov v prípade interpreta typu Miky Volek a samozrejme Karel Zich, ktorý sa ako český Elvis mal možnosť aj tej rock'n'rollovej muzike venovať. Prakticky bol aj takým tým osobným textárom tohto pána, takže našli by sme tam toho celú hromadu. Texty piesni začal písať v roku 1970. Jeden z nich za nami, nahrávka, ktorá sa stala singlovou záležitosťou a točená bola v Československom rozhlase 2. marca roku 1982. Tá nasledujúca pesnička bude trošku staršia, autorom tiež výrazná textárska veličina, ten ale zo slovenskej strany a dnešný oslávenec, ku ktorému sa o chvíľočku prepracujeme, prejdeme si ale ešte udalosti, ktoré nám ponúka 20. storočie, keď e, zhruba po roku od otvorenia sa v roku 1916 pretrhla priehrada Desná. 62 obetí si to vyžiadalo, bola to najväčšia katastrofa spojená s haváriou na priehrade v histórii Českej republiky. No, pred tými 108 rokmi prišiel rok 1928, lietalo sa, poprvýkrát vzlietla nemecká vzducholoď Graf Zeppelin, svojho času najúspešnejšia a najväčšia vzducholoď. Pred 90 rokmi Sovietsky zväz vstúpil ako 59. štát do spoločnosti národov, čo je dnešná organizácia Spojených národov. Znamenalo to aj medzinárodné uznanie Sovietskeho zväzu a koniec izolacionistickej politiky západných veľmocí voči tomuto vtedy ešte komunistickému štátu. Dnes sa opäť niečo na tento spôsob opakuje a nič netrvá väčšine, ani to, čo sa spájalo svojho času s našim štátom, že so Sovietským zväzom na väčšie časy. Pred 80 rokmi v rámci Slovenského národného povstania povstalecké letecké sily zautočili na Piešťanské letisko, kde sa im na zemi podarilo zničiť hneď 6 nemeckých lietadiel. V roku 1947 vstúpil do platnosti zákon o národnej bezpečnosti, podpísaný 26. júla toho istého roku vtedajším prezidentom Spojených štátov Harrym Trumanom, na základe ktorého oficiálne vznikla ústredná spravodajská služba, čiže to legendárne CIA. Voyager jednotka vyhotovil prvú fotografiu, na ktorej bola Zem aj Mesiac, to sa písal rok 1977, o tri roky neskôr sa tiež riešila ehm, jedna z kozmických záležitostí, loď Soyuz 38 priviezla dvoch kozmonautov, z toho jedného kubánskeho na kozmickú stanicu Salyut 6. V roku 1993 Územie Polska opustili poslední ruskí vojaci, čím sa skončila ich prítomnosť v krajine, ktorá bola podstatne dlhšia ako tá v niekdejšom Československu, keďže v Polsku boli od konca druhej svetovej vojny. Pred 30 rokmi zo staromestského námestia v Prahe odišiel na bicykli na trojročnú cestu okolo sveta Viteslav Dostál, prvý Čech, ktorý takúto cestu vôbec vykonal a to je celkom slušné jubileum ktoré v podstate je aj poslednou udalosťou 90. rokov a toho 20. storočia. Aktuálne obdobie si ešte rozoberieme po pesničke. Teraz už dáme priestor tvorbe Kamila Peteraja, keďže má dnes 79. narodeniny, bratislavský rodák, básnik, textár. V 64. to mal 19, ukončil konzervatórium alebo štúdium na konzervatóriu v Bratislave. Pokračoval na Vysokej škole muzických umení v odbore dramaturgia na divadelnej fakulte, ktorú potom ukončil v roku 1970. No a po škole pracoval zhruba 10 rokov ako dramaturg z pevohry divadla Nová scéna. Od tohto obdobia je v slobodnom povolaní. Tu prvú básničku uverejnil v časopise Slovenské pohľady ešte v 64. a o rok neskôr už vydal prvú básnickú zbierku Sad zimných vtákov. Malo by ich byť už zhruba 20 na svete, medzi nimi Faust a Margarety alebo v slepých uličkách. Jeho texty interpretované Pavelom Hamelom, Mekým Šbírkom, skupinou Modus a Marikou Gombitovou, samozrejme aktuálne aj Kristínou Pelákovou tak je ich neúrekom a to som ešte nespomínal samozrejme ďalších interpretov typu Zora Kolínska, aj Tatiana Hubinska našli by sme tam toho dosť. E, takže keď už po niečom siahnuť, tak môže byť, že nemusí byť odveci ani Dievča do dažďa. Prvý album Mariky Gombitovej z roku 1979, ktorý točila so skupinou Modus. Prevažne autorský, čo sa týka hudby, sa podpisoval pod pesničky Janko Lehocký, Kamil Tepeter Peter aj čisto ako textár, tam konkurenciu nemal, Janko ale mal, pretože jednu melódiu dodal Laci Lučenič a zo pár ich tam e, napísal aj Pavol Hamel a práve pri jednej e, z melódií Pala Hamela by sme sa teraz mohli aj pristaviť. Kamil Peteraj dal pesničke názov Pieseň naopak. Pieseň naopak. tých smutných vecí by sa na tomto albume našlo viac, na čele s význaním striebornou lírovkou tohto obdobia, plus teda napíš, napíš, čo ťa trápi, nostalgia, bazár leta, lacné látky a podobne, čiže výpredaj. Tiež zo pár textov, ktoré nám zostali v krvi, autorom aktuálny oslávenec Kamil Peteraj, ktorého básnické diela a texty piesní mnohí dokážu odrecitovať a kľudne aj o polnoci. Spolu s Jánom Štraserom napísal aj texty pre muzikál Siráno z predmestia. Okrem toho sa stal aj autorom textov úspešných ďalších slovenských muzikálov typu Adam Šangala, Tisícročná včela, bola tam aj detská záležitosť, šľahačková princezná a preložila aj texty pôvodných muzikálov typu Loď komediantov, Husári alebo Svadby z Klobúka. Ako scenárista sa podielal aj na niekoľkých rozhlasových a televíznych programoch. Bol aj dramaturgom niekoľkých ročníkov Bratislavskej líry, na ktorej bol tiež úspešný ako textár a okrem poézie a textov piesní sa sporadicky venoval aj písaniu knížiek pre deti. Takže je tu určite za čo ďakovať básnické zbierky typu Dom panny, Sekunda rozkoše, Minútové básne, Lipohrádok, Voňavé tajomstvá, Breviár lásky, Bosa v priesvitných šatách, Milujte sa s láskou. Takže našlo by sa toho naozaj dosť a aj tých pesničiek, ktoré svojho času interpretovali aj Robo Grigorov, pochopiteľne ešte ten by mal byť na tom zozname. Marcel Palonder, Takže je po čom vždy siahnuť, tak dnes naozaj veľmi skromne, ale ešte sa je možné stretnúť s tvorbou Kamila Petra aj v neskoršej pasáži aktuálnej petrolejky, lebo dôjde aj na avizovanú Tatianu Hubinsku. My si ale ešte prejdeme aj to, čím je 18. septembrový deň zaujímavý, čo sa týka udalostí. Rok 2003 vtedy slávnostne otvorili Národné tenisové centrum v Bratislave, už má 21 rokov. V 2005. predčasné parlamentné voľby v Nemecku vyhrala Angela Merkelová s tesným náskokom pred bývalým kancelárom Gerhardom Schröderom. Anuša Ansáriová, to je meno, ktoré nemusí hovoriť veľa, Stala sa prvou vesmírnou turistkou, prvým Iráncom a muslimom vo vesmíre. Písal sa rok 2006. O 4 roky neskôr sa na Slovensku konalo v poradí 7. referendum v histórii. V plebiscite, ktoré iniciovala strana Sloboda a Solidarita, mohli občania zodpovedať na 6 otázok, či už išlo o zrušenie koncesionárskych poplatkov, obmedzenie poslaneckej imunity, zníženie počtu poslancov Národnej rady na stovku, stanovenie maximálnej ceny vládnych limuzín, uzákonenie volieb cez internet alebo vyňatie osôb poverených výkonom verejnej moci, správa na odpoveď, ktoré zaručuje tlačový zákon. No a keďže referendum má pravidla, aké má, tak si môžete hneď typnúť, ako to dopadlo a nemuseli by ste vôbec byť e, tým, kto by na toto obdobie rád spomínal alebo si uložil niečo do pamäte, samozrejme bolo neplatné, keďže sa na ňom zúčastnilo iba necelých 23% oprávnených voličov. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v roku 2012 vydal s platnosťou od 17. hodiny dočasný zákaz uvádzať, predávať a používať liehoviny s obsahom etanolu od 20%, ktoré boli vyrobené na území Českej republiky. Dovoz liehovín z Českej republiky zakázalo aj Polsko. Kauza otravy alkoholom znamenala vtedy približne 45 úmrtí Zákaz dovozu bol zrušený 9. októbra. V Škótsku pred desiatimi rokmi sa tiež začalo referendum, v ktorom sa registrovaní voliči vyjadrili k jedinej otázke, či by malo byť Škótsko nezávislou krajinou. V referende sa voliči vyjadrili pre zotrvanie v Únii spo- so Spojeným kráľovstvom, takže sa referendum opakovať nemuselo. Výťazom parlamentných volieb v Rusku sa v roku 2016 stala prokremelská strana Jednotné Rusko. Volilo ju vtedy cez 54% voličov. Na druhom mieste skončila komunistická strana Ruskej federácie s obrovskou stratou mali len niečo cez 13%. Treťou najúspešnejšou stranou bola vďaka podpore tiež cez 13% liberálno-demokratická strana Ruska. Peter Sagan Mm, slávil v 2016 ďalší úspech, e, ktorým vstúpil do histórie nezmazateľne, keď sa vo Francúzsku stal majstrom Európy v cyklistike a keďže išlo o prvé majstrovstva Európy, tak je jasné, že bude vždy spomínaný ako premiérový šampión v tejto kategórii. Aktuálne sa už majstrovstva Európy konali aj v tomto roku a titul, ak som si to dobre všimol, by mal putovať do Holandska. V roku 2017 e, skončíme. Americký kulturista Phil Heath sa stal víťazom 53. ročníka najprestížnejšej súťaže Mr. Olympia. Bolo to pre neho už 7. víťazstvo a tiež vstúpil do histórie tým, že sa v počte titulov vyrovnal legende menom Arnold Schwarzenegger. Ten dnes v kalendári nefiguruje, ale sú tam výrazné postavy, čo si budeme ešte dnes pripomínať. Ale teraz to bude už o takom rozsiahlejšom bloku, keďže tu máme narodení nového oslávenca. 65. narodeniny si pripomína ďalší zástupca silného ročníka 1959 patria tam Sonia Horňáková, Petr Kotvald, Peter Nať, tak to by sme to mohli rozširovať sú to všetko jeho rovesníci. Aj Jaroslav Smolík pôvodne teda sa narodil ako Jaroslav, neskôr no, došlo k tomu umeleckému krstnému menu Jakub. No a pod týmto menom ho registrujeme už od druhej polovičky 80 rokov, keď začali vznikať nahrávky. Je to pologuľaté výročie, tak e, nebudeme prechádzať jeho kariérou. Pristavíme sa len pri jednom období a budeme to dnes ťahať za pesničkami, ktoré sa objavili na albumovej kolekcii. Tá dostala názov e, Vítam každý nový den a to bude práve obdobie, ktoré si takýmto spôsobom pripomenieme. No a začneme to pesničkou, ktorá sa stala titulnou na tomto albume. se s ránem zdáš a já šeptat ti smím. Pak dávám dík za lásku tvou a není to jen náhodou, že můžu po tvém boku stáť. Dnes už vím, co jsou jen tvé sny a co v lásce dát, co brát. Andělů z portálce dál zní, zpívám lásku, mám tě rád. A jak s láskou každý nový den. A ten dnešný to je aj narodení nový. Pesničky budú 11-ročnými záležitosťami. V roku 2013 ponúkol Jakub Smolík ďalší album. On ich nasekal inak celkom dosť oproti spomínaným svojim rovesníkom. Rodák z Domažlic, ktorý pochádza teda z hradových Střimelic, absolvent strojnej priemyselnej školy v Kolíne. V roku 1975 zakladal so spolužiakom svoju prvú kapelu. Hovorili si Travaléři, no a v rokoch 1978 až 80 absolvoval vojenskú službu v Českých Budejoviciach aj na vojne sa to točilo okolo muziky, zakladal tanečný a dýchový orchester s názvom Horizont a spolu s touto formáciou aj e, vybojoval niekoľko a vyspieval si niekoľko ocenení. Po vojenčine absolvoval potom štúdium na konzervatóriu Jaroslava Ješka. V tom čase pôsobil v rokových kapelách typu Rocket alebo Kroket. V 86 sa začala spolupráca s Petrom Hanigom, skupinou Maximum. Bola tam aj Lucka Bíla. Práve Petr Hanik e, je jeho v podstate objaviteľom a on sa stal pôvodcom toho umeleckého mena Jakub. Napokon aj Hanna Zaňáková sa dočkala umeleckého mena v čase, keď bola v blízkosti Petra Haniga. E, pôvodne sa Jakub teda volal Jaroslav po K tej zmene bol dotlačený nakoniec, no a v tomto období naspieval aj jednu zo svojich najúspešnejších skladieb, až sa ti jednou bude zdát, ktorá sa aj poprvýkrát objavila v programe s názvom Pozor, začínáme. My už sme trošku rozbehnutí, ideme si za druhou pesničkou z tohto produktu. To se prej stáva všem. Čo si pod tým predstaviť? Budeme mudrejší po vypočutí. thank you prstech jsem svoje roky počítal. Tenkrát jsem jich napočítal pět. Když jsem jednou jako každý ráno vstal, tak mi rázem táhlo na dvacet to se prej stává všem. Život je krásným zlem, to se prej stává všem. A tak díky za to, že tu jsem Věk už moje prsty nestačí. Někdy roky v duchu počítám. Pravda je, že jsem teď trochu jinačí. Je hloupej, kdo si svůj věk vyčítá. život to je zázrak, co ti pán nejspíš z lásky dal. Jenom blázen by se ho sám stal, to se prej stává všem. Život je krásný zlem, to se za to, že tu jsem. To se prejstá. Život je krásným zlem. To se prejstáva. to send nepolepšiteľný romantik. Už druhá melódia Zdeňka Bartáka, ktorého nedávnu 80 sme si, 70 eh, sme si pripomínali, už <laughs> aj z neho robil staršieho. A spojenie s Richardom Bergmanom ani tak nemusí prekvapiť, pokiaľ ide o skladateľa a textára, keďže svojho času mali k sebe blízko. Aj vďaka pôsobeniu v blízkosti Františka Janečka, No a Jakub Smolík samozrejme išiel trošku inou cestou. No a v 87. spolupracoval so speváčkami Martou Stravovou, Martinou Formanovou, vystupoval aj spoločne s Lukášom Vaculíkom, Miroslavom Moravcom a Dagmar Veškrnovou. Potom absolvoval turné 60 koncertov po celom sovietskom zveze na sklonku 80 rokov. Tie 90 už boli samozrejme úplne o niečom inom. Dočkal sa konečne aj albumu v tom 92. vydal propagačný projekt e, u kamaráta s názvom Až se ti jednou bude zdát a v tom istom roku potom vo firme Carmen, ktorá patrila Jiřímu Zmoškovi, tak mu vyšlo CD najväčších hitov country a po úspechu tohto albumu nasledovala dvojka, v 92. sa stal ocinom, dcerka Nikolka prišla na svet, na no pesničky Prý chlapi nebrečí a Ave Maria už točil aj videoklipy no a na koncertnom turné potom vystupoval s legendami Jiřím Moškom a Radoslavom Brzo tým, Aj tam sa to celkom slušne potom rozbiehalo. Tak ako sa aj neskôr spojil s viacerými zaujímavými postavičkami, tá nasledujúca, to už bude text e, človeka, s ktorým by si ho možno mnohí nespájali, Rocker Petr Kolář sa podpísal pod slova nasledujúceho titulu. Roman Šandor to zhudobnil a pesnička v podstate otvára tento albumový projekt. Medový čaj, ten si teraz vychutnáme. Medový čaj si medový čaj, medový čaj s lásky plnou příchutí. Medový čaj, medový čaj, nikdo nás pít nenutí. Dáme si medový čaj, medový čaj, projdem spolu tajnou oázou. Medový čaj, medový čaj, pohladí nás chutí svou rád. Půjdu s tebou tam, kde měsíc vychází melodí čaj, melodí čaj s lásky plnou příchutí. medový čaj, medový čaj, nikdo nás pít nenutí. Dáme si medový čaj, medový čaj, projdem spolu tajnou oázu. spojenie s rockermi, to sa písalo aj rok 2000, keď sa niečo na tento spôsob udialo, spoločne s Petrom Jandom a Alešom Brichtom naspievali pesničku, natočili aj videoklip ku skladbe Každej si meleme svou a začal vystupovať na živých koncertoch so skupinou Zlatí paroháči, ale predtým ešte postihal v tých 90 rokoch tiež zaujímavé veci Dva albumy naspieval s herečkou, speváčkou, moderátorkou Šárkou Tomanovou. Točili sa klipy pochopiteľne. No a keď sa stal po druhýkrát ocinom v 97. prišla na svet Karolínka tak e, potom to bolo o spolupráci s Michalom Davidom práve v tomto období na detských projektoch. Môže byť, že to bolo ovplyvnené tým druhým Eh, dieťatkom, písničky Ferdy Mravence, Štědrý večer s panem Ladou a Méďa Béďa a jeho přátelé a spojil sa aj s Evou Vejmielkovou, ktorá je u nás známa teda ako Zuzka z Fontány. Živá láska, to je pesnička, ktorú svojho času teda ponúkali aj iní. Tam tuším Karel Černoch mal možnosť e, eh, s Janou Brejchovou ponúknuť pôvodnú verziu, no a úspešnou bola aj skladba Má Jenny. V polovičke septembra roku 2002 odletel Jakub Smolík do Spojených štátov, zúčastnil sa motorkárskej jazdy po slávnej Route 66 a v nasledujúcom roku už došlo na koncert v Bránickom divadle, ten bol vypredaný dokonca dvakrát za jeden deň a v polovičke decembra sa dočkal aj e, úspechu v rámci Českého Slávika, stal sa skokanom roku. No a na koncerte v Lucerne 9. novembra 2005, e, kde ako hostia vystúpili aj Lenka Filipová, Vabidanek, Bohouš Jozef, Martin Maxa, Pepa Vojtek a mnohí, mnohí ďalší, tak prevzal zlatú platňu za CD s názvom Chci ti říct. My sme trošku bližšie samozrejme k súčasnosti o ďalších 8 rokov v 2013. Predposledná pesnička, ktorá nám to tu dnes bude pripomínať, tam je autorom eh, Honza Dvořák, či už ako autor textu alebo skladateľ. A Jakub to naspieval pod názvom Vodopády. Vodopády to stejný jako já, když o slunci se ti zdá, hned myslíš na vesmír. A já, když vidím řeky téct, uprostřed velkých měst, moře v dálce je můj cíl. Já tě znám, vidíš ledy tát a myslíš, na návrat k modrým ledovcům. To já v křídlech černých bran cítím uragán, co letí ke kopcům. Než vodopády spadnou, musíme ještě zvládnout se nadechnout spolu, tam, kde je proud. Máš to stejný jako já, když o světle se ti zdá, chceš v bouři vyběhnout. A já zas nevím, co je strach, na starých rozhlednách chci se rozhlédnout tě znám, když na tváři máš stín, to se díváš do hlubin, kde žralok sebou hází. A já tam, kde se dá prach, hledám v mozaikách ten kousek, co mi schází. Než vodopád musíme ještě zvládnout, se nadechnout. Tak pojď a nedívej se dolů, propadneme spolu tam, kde je prout. Než nás čase aktuálnej Petrolejky a pred nami posledná pesnička Jakuba Smolíka. Pred jej vypočutím možno povedať aj to, že sa po svojom živote venoval všeličomu, dokonca vlastnil aj malú cukráreň v Stříbrnej skalici a hoci prosperovala, tak s podnikaním skončil. Nedostatok času bol dôvod, ale vzťah kladný má aj k ezotérii. Tých cien na jeho konte no, nie je ich nejak extra veľa, ale cena divákov v súťaži amatérských spevákov alebo umelcov spievák Polabí, ešte s Lubošom Trnkom, s ktorým začínal. To sa písal rok 1978, v 87. to bola cena za najúspešnejšiu pesničku roku, takzvaná dúhová deska, až sa ti jednou bude zdáť. Skokan roka v 2003 už spomínaný bol spolupráca s Jiřím Zmoškom napríklad, tá by mohla byť zaujímavou takto vo finále toho nášho dnešného spomínania na cestu umeleckú v prípade Jakuba Smolíka, pretože album Vítam každý nový den je aj o práve takejto spolupráci a ono sa to premietlo do záverečnej pesničky aj celého tohto projektu, tej 12. v poradí Jiří Zmožek zhudobnil text Miroslava Floriana a Jakub to naspieval pod názvom V podvečer, takže gratulácia k 65. narodeninám. Ne v sedmnácti, ani ve třiceti, teprve mnohem, mnohem později doopravdy touží po obětí, po lásce domovu a naději. Když nečas na něj dotírá jak ovát a s dechem pomaluje u konce. Umí se kořit, umí poděkovat třeba jen dívčím vlasům ve sponce. Ne v sedmnácti, ani ve třiceti, teprve mnohem, mnohem později. Chlap doopravdy touží po obětí, po lásce domovu a naději. Jestli pak vědí u kloboké višně, kdo políbil je tlouze očima, Každá z nich krásná, krásná je až říšně, jak prorokova dcera Fatima. Ačkoliv nikdy nečetl jsem Korán a nechci konvertovat k islámu. Poprosím, aby vytřel mi do ran drobonkou krupěj svého balzámu. sedmnácti ani ve třiceti. Teprve když je pozdě na hrádky, člověk jak svátek každý den už světí, váží si střípků mezi odpadky a hvízdáním a potleskem a tichem si vynucuje další přídavek řeči, který dávno před Fibichem v podvečer bloudil po struníku řek. Ne v sedmnácti ani ve třiceti, teprve mnohem, mnohem později. Chlap doopravdy touží po obětí, po lásce domů a naději. túžba v záverečnej pesničke tohto bloku. No a než sa presunieme do roku 2003, čiže o ďalších 10 rokov trošku hlbšie do minulosti, poďme pozerať do dnešného kalendára na oslávencov ďalších. Z tej svetovej scény vyskakujú tak dve mená. Frenky Avalon, rodák z Filadelfie, herec a spevák. 84. narodeniny si pripomína závere 50. rokov bol idolom americkej mládeže. Mal 12, keď poprvýkrát vystúpil v televíznom zábavnom programe a v 57. si zahral aj vo filme poprvýkrát od tých čias až do 90. rokov to bolo vo viac ako 30 tituloch tých filmových v singlovej top 40 mal 11 pesničiek Vinas v marci 59 a aj v decembri toho istého roku, dokonca na najvyššom poschodí. Na jeho konte by malo byť 8 vydaných albumov. Joan Cateral, speváčka kapely Human League, aby mala byť ročníkom 1962, súčasťou syntipopovej formácie, ktorá vznikla v Sheffielde, v jej rodisku na britských ostrovoch. V 77. sa zrodila v oktobri 79 vydali prvý album Reproduction a úspešné pre nich boli hlavne 80. roky, keď mali byť parádach do 20 piesní, 9 štúdiových albumov by malo byť na svete, najnovšie krédo z marca 2011 a ešte tam je nejakých 10 kompilačných titulov. My ale budeme svoju pozornosť eh, teraz obracať práve do roku 2003 ktorý bude pre nás základným pre nasledujúce momenty. Bolo to o radostiach, bolo to žiaľ aj o smutných situáciách. Možno spomenúť z tých celosvetových, hlavne teda haváriu raketoplánu Kolumbia. Pri návrate do atmosféry zhorela zahynula celá jeho sedemčlenná posádka. U nás havária autobusu nad dedinkou Úhorná, pri ktorej zahynulo 12 ľudí v auguste pred tými 21 rokmi napríklad. Ale samozrejme boli aj radostné momenty, ktoré zostávajú nezmazateľnými, ako bola napríklad Zlatá lopta pre Pavla Nedvieda, ktorý ju získal ako druhý Čech práve v tom 2003. Zlatá lopta sa udeluje najlepšiemu futbalistovi Európy, tým prvým bol Jozef Masopust ešte v roku 1962, hlavne po úspechu československej reprezentácie na majstrovstvách sveta v Čile, keď podľahla vo finále Brazílii a Jezef Masopust, ak sa nemýlim, bol tým jediným strelcom, dokonca na chvíľočku poslal Československo aj do vedenia. Budeme sa teda plaviť v tomto období a keď hovorím plaviť, tak by sme sa mohli aj v podobne ladenej nahrávke tiež realizovať a čaká na nás námornícka. To boli vtedy nové časy pre skupinu Vidiek. pracujúcich námorníkov a, a všeobecne ľudí v 2003 nebolo nemožné stretnúť aj na našom území, keď sa občania zúčastnili ďalšieho referenda v máji. Týkalo sa to vstupu krajiny do Európskej únie. Za členstvo sa vtedy z tých 52% občanov, ktorí prišli, vyslovilo cez 92% zúčastnených, opr- proti bolo 6%. Dnes kto vie, aké by boli čísla, lebo Európska únia roku 2003 bola úplne o niečom inom, ako je tá dnešná, keď vtáčka lapali, pekne mu spievali. Trnava a jej región zvíťazili v medzinárodnej súťaži o umiestnenie a výstavbu nového závodu francúzskej automobilky Peugeot Citroën v hodnote 28 miliárd. No, veľvyslanci členských krajín NATO tiež boli ružolíci, podpisovali v Bruseli protokoly o prijatí 7 nových krajín, okrem teda Slovenska aj e, Slovinsko, Estonsko, Litva, Lotyšsko, Bulharsko a Rumunsko tiež netušili, zrejme do čoho vstupujú a ako to bude vyzerať v roku 2024 napríklad. Európsky parlament vtedy schváľoval v Štrásburgu prijatie Slovenska a ďalších deviatich krajín práve do Európskej únie v apríli. V septembri na oficiálnu návštevu pricestoval pápež Ján Pavol II. Navštívil Trnavu, Bratis- eh, Banskú Bystricu, Rožňavu, samozrejme Bratislavu pokiaľ ide o Vysoké Tatry, tam sa uskutočnilo historicky prvé zasadnutie Rady organizácie pre hospodárskú spoluprácu a rozvoj na Slovensku v septembri a v decembri vláda Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska zrušila pre obyvateľov Slovenska vízovú povinnosť. Nariadenie vstúpilo do platnosti zo 17. na 18. decembra toho 2003. roku. Tak to by to mohlo vyzerať v skratke, čo sa týka udalostí, ktoré sme predovšetkým teda mali možnosť zaregistrovať, pokiaľ išlo o Slovensko a do sveta sa ešte pozrieme. Skupina Vidiek nám to tu teda dnes otvorila návratom k albumu Nové časy, ktorý ponúkli v roku 2003 aj s pesničkou Námornícka, takými výraznými ešte Aniel alebo Čioči či Sombreros. Môže byť, že aj to sa dokáže vybaviť, keď sa povie práve tento projekt. Oni ich nejak veľa neponúkli. Celkovo 5 albumov, toto by mala byť štvrtá štúdiovka, ak teda nebudeme rátať liveku, výberovku živo z roku 2000. No a čo sa týka skladby, ktorá to teraz rozpohybuje podstatne viac, bude to spomienka na dámu, ktorá už medzi nami nie je, ale v tom čase sa realizovala cez produkt, e, ktorý dostal názov ako Shanty Devi. Zuzka Navarová tiež bude reprezentovať ročník 1959 a to pesničkou nazvanou Marie. Marie. místa v židli. Marie bílý racek, Marie má se vracet, ty si tu dáváš 20, tak abys vstal. Marie má se vracet, co by se zdivil. Marie má se vracet, to co si mydlil. Marie modrý ptáček, Marie mou divláček, s kufříkem od natáček, ta co si štval. Marie, hoď sem cihlu, má se vracet, trára, tata, Marie má se vracet, píšou, že lehce se vracet, že už tě nechce. Ta, co jí není 20, Marie má se vracet, ta, co si dal pár facek a pak s ní spal. Marie, hoď sem cihlu, má se vracet, ta, ta, ta, Marie má se vracet, ta, co tu bydlí. Marie má se vracet, tak postav židli, olej a těžký kola, vlak někam do opola, herbatka jedna kola, no tak se zbal. cihlu, má se vracet, tára, tata. Marie Holubice, Marie Létavice, Marie Blízkavice, Krasavice, Chrosice, Pardubice, má se vracet, ta co tu bydlí. Marie má se vracet, tak postav židli, Marie Bílý racek, Marie má se vracet, když si tu dáváš 20, tak aby vstal. Marie má se vracet, co by se zdivil, Marie má se vracet to, co si mydlil. Marie modrý ptáček, Marie mou divláček, tak postav židli a zbal si fidli. Da, da, da, da, da. živo v prípade nahrávania. Rodáčka z Hradca Králové, Zuzka Navarová, ponúkla toho celkom dosť. Žiaľ, ten životný príbeh trval iba 45 rokov a už v roku nasledujúcom sa uzavrel v 2004. Spomienkou práve táto pesnička aj na muzicírovanie, e, ktoré sa týkalo práve albumu Jako Šanty Devi album z roku 2003, potom ešte došlo na spoluprácu s Karlom Plíhalom a aj na tituly Smutkum na kabát a Koa, ale to už vychádzalo v čase, keď išlo už len o spomienky. Niekde na začiatku samozrejme kapela Neres, albumy typu Masopust, Navržený nudly alebo Kezdi, bol trojlístok, ktorý tiež sa zapísal zaujímavým spôsobom do histórie, ale my dnes spomíname na 2003 rok, keď sa rozpadla Juhoslávia v úvodzovkách. E, spoločnosti Air France a British Airways oznámili, že počas roka bez náhrady ukončia prevádzku na linkách Concordov. Odštartovala aj Európska kozmická sonda Mars Express. Bol zverejnený návrh ústavy Európskej únie nad tzv. mierovými jednotkami OSN v Kábule prevzala kontrolu e, zostava ktorú poznáme pod názvom NATO, vyradená ruská jadrová ponorka eh, K-159 eh, sa potopila v Bárencovom mori bola vlečená do prístavu k rozobratiu z desiatich mužov na palube sa žiaľ podarilo zachrániť iba jedného jediného zajatie Sadama Husajna z decembra tiež niečo, čo historici zvyknú spomínať v súvislosti s týmto obdobím. No a priehrada a vodná elektrárne na rieke Yangtze-Tiang v Číne. ktorý výstavba sa začala ešte v roku 1994, napokon bola e, dokončená úplne v 2006. Začala sa napúšťať priehrada, tri rokliny, respektíve soutesky Takto by to mohlo byť prezentované. Inak teda riadne dielo hrádza s výškou až 185 metrov, dlhá 2335, široká 126, vytvorená ako priehradné jazero s rozlohou vyše 1080 km štvorcových a dĺžkou takmer 600 km. zo zatopenej oblasti vtedy vysťahovali takmer 1,5 milióna ľudí pričom ďalšie 100 tisíce museli oblasť opustiť kvôli zosuvom pôdy. Náklady na výstavbu zhruba 25 miliard dolárov, neoficiálne odhady, ale uvádzajú až 180. Tak každý špás niečo stojí a keď sa niečo buduje, tak sa aj niečo zároveň likviduje o likvidácii v úvodzovkách by mohla byť reč aj v súvislosti s albumom, ktorý si pripomenieme ako tretí v poradí, čo sa týka tohto obdobia. Ešte by sme mohli samozrejme si prejsť aj úmrtia, ktoré máme s rokom 2003 spojené, pretože tiež je to o výrazných postavách predchádzajúcich období od januára po december e, sú na zozname výrazné postavičky Morris Gibb, britský spevák, skladateľ a člen skupiny Bee Gees. Ten nás opustil 12. januára, rovnako ako slovenský výtvarník Koloman Sokol, ktorý bol ale starší o 47 rokov. Cyklista Jan Veselý, víťaz druhého ročníka pretekov Mieru, ten zomrel 10. februára, 15. potom Miroslav Horníček, český herec, spisovateľ, dramatik, režisér, humorista, to sú asi také základné body, s ktorými si ho môžeme spojiť. Cestovateľ Jiří Hanzelka rovnako 15. februára nás opustil, bol ale o dva roky mladší od Miroslava Horníčka. Alberto Sordi, to bol talianský herec, ten zobral 25. februára. Získal svojho času aj Zlatý Globus, bol aj hudobným skladateľom. Má toho v úvodzovkách narováši celkom dosť. Oto Ševčík, ktorého si môžu mnohí pamätať ako knieža z rozprávky Princezna Zemlejina. Ten zomrel 25. februára tiež. O pár dní neskôr, 3. marca, to bol nemecký herec Horst Buchholz. Tam by sa dalo spomínať aj na tých e, siedmých statočných Ivan Stanislav bol slovenským diplomatom, novinárom, spisovateľom, spevákom a organizátorom kultúrneho života. Môže byť, že mnohí si spoja toto meno aj s Bratislavskou lírou, aj s vydavateľstvom Opus. Prišiel 9. marec a opustil nás Vladimír Durdík mladší, slovenský herec, bol iba ročníkom 1949. Nina Simone, americká speváčka, skladateľka, klavíristka 5-násobná držiteľka Grammy. Jej životný príbeh bol dopísaný 21. apríla, o 4 dní neskôr to ukončil Dodo Dubán, známy či už ako súčasť Manufaktoru alebo v tom čase skupiny Tublatanka, americký filmový herec Gregory Peck, ten zomrel 12. júna o 17 dní neskôr to bola herečka Catherine Hebernová, Barry White, v podstate si aktuálne pripomíname 80 nedožitú v prípade tohto pána. No vtedy to bol 4. júlový deň, 3. augusta zomrel Gabot Zelenaj, bol hlavne slovenským športovým komentátorom, redaktorom. 28. augusta potom Pavol Gábor, slovenský operný spevák. Charles Bronson, americký herec, ten zomrel 30. augusta. 12. septembra legenda svetovej country music Johnny Cash. Robert Palmer, britský spevák 26. septembra. Jiří Vala, to bol herec, český herec, ale teda dá sa to spojiť aj so Slovenskom, lebo sa narodil v Poprade a napokon zahral si aj v seriáli Leto s Katkou, toho strýka, ktorý sa tam mal o ňu starať, zomrel 15. novembra Jiří Brabec, český klavirista, skladatel, líder country beatu. Ten sa rozhodol to ukončiť 17. novembra 21. v tom istom mesiaci ho nasledoval Emil Pažický, to bol slovenský futbalista. No a posledný na tomto hviezdnom zozname je Karol Zachar, slovenský herec, režisér. Zomrel 17. decembra 2003, bol aj pedagógom, ktorého hlasový e, materiál ľahko rozpoznateľný, zahral si v mnohých tituloch, aj ten je Dedo z Janošíka, kameňom ľahšie trafíš, môže byť, že to sa ľahko vybaví, Pachohybský zbojník, tam si tiež zahral starca, ktorý Pacha vítal doma a keď sa pýtal na Hanku, tak radšej o tom nechcel rozprávať. Tak takto zhruba vyzeral ten rok 2003 v skrátke naozaj veľmi skrátene. Ešte tu máme Lenku Filipovú, ktorú si pripomenieme, keďže nám v roku 2003 tiež urobila radosť. Ona tých albumov tiež zase neponúkla nejak extra veľa, rozbehla sa celkom rýchlo. V 81. to bola zamilovaná, potom Lenka o 3 roky neskôr, Řeka života tá je z 86. Potom došlo na částečné Zatmnení srdce, keď sa budeme držať len tých klasických štúdiových produktov, tak v roku 1990 vyšiel pocit 258. No a potom o 7 rokov neskôr platňa Sviet se zbláznil a sedmičkou sa tak stalo tisíc spôsobů, jak zabít lásku, protože za všechno môže čas bola viac menej výberovka. No a na tomto produkte vyšli viaceré celkom zaujímavé veci. My si pripomenieme pesničku, e, ktorá nebude tou titulnou, ale zaujímavá je hlavne tým, že na jej e, tvorbe spolupracovali otec so synom. Honza Nedviet mladší napísal muziku a Honza Nedviet starší napísal text. Jedná sa o pesničku s názvom Duha. Duha. zaznieva možno hovoriť o československom projekte, pretože Lenka Filipová v tom 2003. v januári, februári a v marci dochádzala teda do štúdia Ebony v Bratislave. Mixovalo sa to potom u Juraja Kupca v štúdiu Babylon, no a Martin Gašpar, Marcel Buntaj, Igor Sabo, Martin Wittgruber, Juraj Kupec, Peter Bič, aj Jana Kiršner, asistovali Radovan Vrabec Ort. Takže v podstate podklady točili slovenskí muzikanti a vzniklo tak 12 pesničiek, medzi nimi aj táto duha, ktorá nám pripomenula rok 2003. No a teraz už e, budeme verní len slovenskej muzike, respektíve slovensky naspievaný, pretože nevždy išlo o tituly pôvodného razenia. Spomínať budeme ešte na Tatianu Hubinsku. Jej nedožitá 80 pripadla práve na tento termín, to znamená 18. septembrový deň. Na svet prišla v Paríži v roku 1944 a o dva roky neskôr sa už potom s rodičmi vrátila. Do, ona ani nie tak vrátila, ako prišla na, na Slovensko, do Československa No a v 49. už potom, keď bývali v Komárne, došla aj potom na návštevu ľudovej školy umenia, chodila na klavír, neskôr študovala v Bratislave na konzervatóriu od roku 1959. Toto prerušila, absolventkou sa stala až v 67. Dôvodom bolo predovšetkým pôsobenie s kombom Gustava Offermana, napríklad v bratislavskom hoteli Devín, ale boli tam aj nejaké tie zájazdy, čo sa počalo ešte v roku 1963. Mala sladkých 19. Na jej konte pomerne dosť e, pekných vydarených titulov. Žiaľ teda táto 80 nedožitá. No vydavateľstvo Opus si nevšíma všeobecne jubilea slovenských interpretov to naozaj len výnimočne a keď, tak e, v nekonečných reedíciách vychádzajú pomaly stále iba tie isté albumy, ale návraty aj k pesničkám Tatiany Hubinskej sú dosť ojedinelé, tak my si to dnes popripomíname tým, čo máme. Niekedy aj vinilovými nosičmi. Začneme nahrávkou, ktorá je ešte z tých 60 rokov a dostala názov Kasanova. Kasanova. 1968. Toto by sme mali až takto hlboko sa pozrieť za pesničkou, ktorá sa zaradila medzi pôvodné tituly František Bránsky a Miroslav Dobrovodský, podpísaný pod skladbou s názvom Kasanova. Prvá záležitosť eh, v podaní Tatiany Hubinskej, na ktorú dnes budeme spomínať. Ona v tých 60. rokoch už mala za sebou v čase vzniku tejto nahrávky spoluprácu práve s kombom Gustava Offermana, opustila ho v 67. Stala sa členkou Bratislavského komba, kde spolu s ňou pôsobili aj manželia Zuzka Lonská a Zdenek Kratochvíl. Toto vydržalo len jednu sezónu. V 68. už vystupovala s orchestrom Juraja Velčovského kde toto nahrávanie dobre vedela zladiť pre Československý rozhlas a televíziu. No a najmä s tanečným orchestrom Československého rozhlasu v Bratislave sa realizovala, tie jednotlivé skladby bodovali a vyhrávali aj dobové hitparády, napríklad súťaž Vyberte si pesničku, tam uspela aj so skladbou, ktorú sme dopočúvali, znelo tam aj dielo Hello Baby, Hello Boy a často eh, chodili aj cover verzie smerom k poslucháčom, ktorým sa nevyhla ani Tatiana Hubinská, pričom tá nasledujúca pesnička bola k dispozícii v podstate už 24 hodín potom, čo s ňou Sandy Show zvíťazila na Eurovízii Puppet on the String. V slovenskej verzii je to pesnička, ktorú Tatiana naspievala pod názvom Ako malý psík. Rudolf Skukálek sa postaral o text, no a s tanečným orchestrom Bratislavského rozhlasu to mala možnosť natočiť tiež ako singlovku. ako malý psík. V 67. teda táto pesnička úspešná na Eurovízii o dva roky neskôr sa to týkalo ďalšej záležitosti, e, ktorá sa dostala aj do spevníka Tatiany Hubinskej Boom Bang Bang v podaní Lulu súťažila najskôr v národnom finále a napokon to bolo o tom, že ju vybrali a že vystúpi teda v rámci e, tejto súťaže o veľkú cenu Eurovízie a pieseň vyhrala, takže sa stala britskou e, záležitosťou prihlásenou do e, súťaže. Lulu natočila túto skladbu v piatich jazykoch, v angličtine, francúzštine, v nemčine, v španielčine aj taliančine. Bol to teda veľmi výrazný titul tejto dámy, ktorá bola o 4, alebo je o 4 roky neskôr narodená od e, Tatiany Hubinskej, ale bola celosvetovo podstatne zviditeľnená viac samozrejme, pretože kto sa už zúčastnil na Eurovízii všeobecne, tak nejako aspoň chvíľočku sa o ňom rozprávalo. Pokiaľ ide o slovenskú verziu tejto skladbičky, tak e, konečne možno hovoriť o samostatnom singli Tatiany Hubinskej, pretože pri Kasanovovi aj pri skladbe Ako malý psík bola na druhej strane malej platne vždy nejaká tá pesnička od Marcely Lajferovej, najskôr to bolo teda sedemčiar. no a v prípade e, toho druhého singla, ktorý sme počúvali, to bola skladba Nemáš ma rád, teraz už bola e, Tatiana Hubinská sama aj na Ačku, aj na Bčku, pričom na tej druhej strane pôvodná záležitosť Nesmieš v ceste mi stáť, ale na Ačku teda práve tá slovenská verzia s textom Vladimíra Hlaváčka v slovenskej verzii skladba dostala názov Hľadám si cieľ. Hľadám si cieľ. ono to nebolo všetko, hej, hej, v prípade tejto pesničky, lebo si prešla rôznymi peripetiami. Ono aj to víťazstvo bolo také všelijaké, lebo na konci hlasovania, pokiaľ ide samozrejme o originál tejto pesničky, mala na svojom konte táto skladba 18 bodov. Rovnaký počet získali aj zástupcovia Španielska, Francúzska a Holandska. A keďže v tom čase neexistovalo žiadne pravidlo o nejakom tom tiebreaku povedzme to takto, tak všetky štyri krajiny boli vyhlásené za spoločných výťazov. No a ešte aj v 81. E, táto skladba zaznela v rámci 25. výročia Eurovízie, čo sa konalo 22. augusta roku 1981, ale potom tam bola trošku aj problematická pasáž, lebo BBC zaradilo originál na čiernu listinu zakázaných skladieb vydaných počas vojny v Perskom zálive v roku 1991. Táto slovenská verzia sa samozrejme toho nemusela báť, čo sa týka zákazu, aj keď v tých 70 rokoch, no, cover verzie niektoré mali aj problémy. Poďme ale za niečím, čo by mohlo byť menej škodlivým, keďže sa to týka aj bratislavskej líry pretože Tatiana Hubinská sa zúčastnila aj tohto festivalu, a to konkrétne s pesničkou Ivana Horváta a Ivana Úradníčka Úsmev, ktorý znel v 71. na líre za sprievodu orchestra Karla Vlacha. No a tento singlík, keď otočíme, tak obsahoval aj cover verziu. Tam sa textárom stal Jan Čižmár. No a my si práve túto pesničku teraz pripomenieme, na tú líru sa zrejme nepozrieme, ale bude ešte znieť aj niečo z pôvodných e, titulov. Keďže ešte stíhame, tak e, skladbou číslo 4 v poradí je titul s názvom Príď, príď. možno si ty dobre skrývaš, prosím, máš právo len sám ticho stáť. Vieš to, že ťa vzývam, vieš dobre, kde bývam, príď, príď, príď, aj keď nemáš ma rád. Smeješ sa, keď dúfam, smeješ sa, keď zúfam, čakáš na ráno, že snáď sa budem báť prečo všetky žiale, prečo kričím stále, príď, príď, príď, aj keď nemáš ma rád. Chcem sa prísne tváriť, prečo zahnať krutý smiech, veď ty si sám prichystáš tvoj pád. Oh, oh, oh, aký to má význam, príď a ja sa priznám, príď, príď, príď, aj keď nemáš Veď ty si sám, prichystáš svoj pás. Oh, oh, oh. Aký to má význam patriť. To už sa žiaľ zrealizovať nedá. Čo e, ešte bolo možné, bola aj LP platňa. Tatiana Hubinská sa jej dočkala v roku 1970. Zrealizovala to s orchestrom Gustáva Broma. Tu si ale pesničku nepripomeniem a žiadnu, lebo mám pripravené ešte nejaké tie singlovky a keď už som spomínal, že v ten istý deň si narodeniny pripomína aj Kamil Peteraj a tiež spolu niečo vytvorili, tak e, toto bude práve ten nasledujúci príklad, ale aby sme 18. september neobchádzali spôsobom, že na iných narodeninových oslávencov si nespomenieme, tak poďme vyplniť túto pasáž práve menami, ktoré máme ukryté v kalendári práve s týmto termínom narodeninovým aj Tatiany Hubinskej, aj Kamila Peteraja. Spolu s nimi v tento deň oslavovali a podstatne skôr aj napríklad Jean Bernard Leon Foucault, to bol francúzsky fyzik, preslávil sa zostrojením kivadla, ktorým demonstroval rotáciu Zeme. Do dejín vedy vošlo pod názvom Foucaultovo kivadlo a tento názov nesie aj slávny román talianského spisovateľa menom Umberto Eco, Jean Bernard Leon Foucault bol ročníkom 1819. Greta Garbo, švédska herečka, e, ktorá sa teda zviditeľnila viacerými titulmi typu Romanca, Violeta, Ninočka, Nominovaná bola na Oscara za najlepší ženský herecký výkon. Ocenenie získala až v roku 1954, to mala 49, keď ju ocenili za nezabudnutelné herecké výkony. Americký Filmový inštitút ju vtedy zaradil na 5. miesto v 50 najlepších filmových legend. Ako najkrajšiu ženu ju zapísali aj do Guinnessovej knihy rekordov a tá hviezda na hollywoodskom chodníku slavy, to sa v podstate dalo očakávať. V roku 2005 americká a švédska pošta vydali aj spomienkové známky. Zomrela v apríli 1990 Blahoslav Hečko, rodák zo Suchej nad Parnou, prekladateľ, eseista, ten bol ročníkom 1915, z talianskej a francúzskej literatúry preložil viac ako 200 divadelných a 80 románových diel. Z jeho publikácií sú najznámejšie Dobrodružstvo prekladu a Neháčte perly sviniam, inak Strýko, e, súrodencov Hečkovcov, tam boli traja bratia, ešte eh, bol oslavu, to bolo Cino, eh, Julia Petra Hečkovcov a bol tam ešte František Hečko, ktorého červené víno mnohí verím, že dostatočne dobre poznajú aj vďaka tomu televíznemu spracovaniu. Ivan Diviš, eh, český básnik, svojho času aj redaktor Rádia Slobodná Európa. Ten bol ročníkom 1924, takže je tu storočnica od narodenia. Ďalšia postava, Ladislav Horský, narodený o tri roky neskôr vo Valaskej, stal sa jedným z najlepších československých hokejistov, bol aj trénerom a telovýchovným pedagógom, pod jeho vedením získal bratislavský Slovan v sezóne 1978-79 prvý titul majstra Československa. Nikolaj Rukavišnikov, sovietský kozmonaut ruskej národnosti, ten sa narodil v roku 1932. Mal možnosť sa pozrieť eh, trikrát do vesmíru. William Fisher, lekár, kardiolog, ten sa narodil v roku 1938. Dušan Čaplovič, ten je ročníkom 1946, svojho času minister školstva Peter Šťastný, Narodený v Bratislave v 56. Svojho času aj reprezentant nielen Československa, potom aj Slovenska. Potom sa dostal do Európskeho parlamentu a už to mnohí videli trošku inak. Anna Jurievna Netrebková, ruská operná speváčka, sopranistka, považovaná za jednu z najvýraznejších operných hviezd aj toho aktuálneho obdobia, tá je ročníkom 1971, jej rovesníkom zase Lance Armstrong, americký cyklista, ktorý po prekonaní rakoviny semeníkov vyhral 7 krát Tour de France, ale napokon mu tieto tituly odobrali e, za užívanie dopingu, tým sa tiež stal neslávne známy zo sveta športu sú tu ešte Ronaldo Luis Nazario de Lima, známy ako Ronaldo, brazílsky profesionálny futbalista, ročník 1976. Na jeho konte je množstvo úspechov, dvakrát majster sveta, trikrát najlepší hráč, dvakrát držiteľ zlatej lopty a raz aj zlatej kopačky. No a v roku 1982 sa tu v Banskej eh, Bystrici narodil hokejový brankár a reprezentant Peter Budaj. To by mohla byť zostava tých nových. Pošleme im pesničku od Tatiany Hubinskej pochopiteľne. Textár Kamil Peteraj sa zhostil ďalšej z verzií piesni s názvom Butterfly. Na Slovensku eh, sa úspešnejším stal síce Dušan Grúň, ale aj Tatiana Hubinská mala svojho Butterfly a práve s textom Kamila Peteraja. Margaret ľúbi dvoch motýľov Každý deň jeden k nej priletí Priletí jej na rukáv a dýchne zo pár slov

obloku zasvietia Lucie a André, tak volá Margaret. Šepnem vám dnes zo pár nežných viet. Butterfly Keď aj noc v moci má čarodej Tu Lucie a André vravia jej Margaret, otvor nám a vzdušný bosk nám daj Dospelá si čakaj na svoj maj Butterfly, butterfly, môj sa týka spomínania na Tatianu Hubinsku v deň jej nedožitých 80. narodenín. Na jej konte je napríklad aj tretia cena z festivalu e, v Innsbrucku z roku 1969. Potom došlo na tú realizáciu jedinej LP platne s orchestrom Gustáva Broma. Do Bratislavy sa vrátila v roku 1970, zhruba dva roky potom účinkovala vo vlastnom zájazdovom programe s názvom 7 strieborných v rokoch 1973-74 potom vznikali pesničky eh, počas spoluúčinkovania s Bansko-Bystrickou skupinou Jazdci, ktorá teda bola zameraná skôr ako country kapela. No a v tých ďalších rokoch už to bolo o ústupe z vydobitých pozícií zájazdy nejaké extra veľké úspechy a ohlasy nepriniesli, takže sa z hudobnej scény v podstate vytratila. Zomrela 6. apríla roku 1999. Budeme tu mať ešte jednu spomienku na spoluprácu s orchestrom Olda Zemana, s ktorým teda točila aj pesničku Butterfly a o niečo skôr tiež titul, ktorý otextoval Alexander Karšaj. Táto singlovka dostala názov Zázraky sa dejú stále Žiaľ teda nie v prípade, že by sme chceli návrat na hudobné pódia mnohých postáv a aj iných, ktorí nás opúšťali napríklad v tento deň a sú tam celkom zaujímavé mená Jimi Hendrix ten zomrel v roku 1970 americký gitarista, spevák rovnako tak český básnik Stanislav Neumann syn herca Stanislava Neumana, ktorý sa zviditeľnil cez rozprávku Pišná princezna. Našli moji rádcové, nenašli, to bol ocino tohto básnika. V roku 2007 zomrel český divadelný a filmový herec Jozef Vinklář, známy možno pre niekoho predovšetkým ako doktor Cvach zo seriálu Nemocnica na kraji mesta, ale aj ten kuchtík z princezny so zlatou hviezdou bol dostatočne známym v roku 2016 v Ružomberku dopísal svoj životný príbeh polský katolický kňaz a žurnalista Tadeusz Zasepa, bývalý rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku, ktorý slovenské občianstvo nadobudol v roku 2007. Maliar grafik Ivan Šurman ten zomrel v plaveckom štvrtku, rovnako v 2016. Bol úspešným tvorcom známkovej grafiky na Slovensku, ale ešte aj v bývalom Československu. No a americký boxer, šampión v ťažkej váhe Ken Norton, ten zomrel ešte v roku 2013, preslávil sa triumfom nad legendárnym Muhammadom Alim v 73. Bol to dosť tvrdý súboj, pri ktorom súperovi dokonca zlomil čelusť. No, tak snáď to také tvrdé dnes už nebude, aj keď na zázraky veriť zase netreba, lebo nemusia sa diať stále, hoci v pesničke to bude takto vyspevované. Dnešná Petrolejka Pohasína. Za pozornosť ďakuje Peter Kršiak. Prajem vám úspešný vstup do jesenných dní. sa pýta, aký význam má. Prečo zmysly slova?